changio de tecnologia paradigmo. Compufono EL ilo por esperanto. La termino compufono jam de longe aperas en la son articoloi de la esperanta retradio. Temas pri cofro vorto, tio estas neologismo el du vortoi, ci case computilo cae telefono, kiui cum fandigas cae creas en have novan vorton. Anca u esperanto ne prebesonas tiae in pri novae i tecnica i Mi quancam duon ogni arcenta computilisto apatie rilatis alla furora modo de compufonoi gis anta u unu iaro per mia post telefono cun primitiva fotilo cae somo so servo de mallongai messagioi, mi longe cae contentige el turnigis. Sed ciam iom malincline mi ricevis donatze el miai familianoi la compufono iPhone 5, mi gioie malcovri sengi mirinda in eblezzo in cefe por mia por esperanta agado unue logistica pli bonigo. Ec de cia manta o dec duo da iaroi, mi en conducis audo vida in rimedoin en nian esperantan clubon, mi estis devigita cum porti por lezionoi cae prelegoi mian porteblan tamen pesan computilon. Nun, ciel vi povas vidi en la supra bildo, la eta compufono trafe anstatauas la computilon. Oni povas proiectii interaga in presentajoin, cae fotoin, foliumi libroin, cae revuoin. Ancau en granda chambro, per al dono de mal multe costa, cae mal pesa son ampli filo, oni povas usi la compufonon por proiectii filmoin, cae por comuna cantado, proiectiante la vorto in sur la ecrano, cae samtempe audiginte la musican accompanon. Tia arrangio trafe taugas ancau por foia comuna frandado cae analiso de aparte ticlai son articoloi la esperanta retradio. Alia grava rimedo por la cluba i rencontigioi estas la en mana aliro alla Esperanta vortaro Nova Piv, Danca la rapida interreta conectado sen dependa de lokaj retarangioi. De comence mi firme contrauis al la kutimo de tuja nacilingva traducado de Esperantaj terminoi. pli sperta i esperantisto i tre fiera stui pafi la tradu traducon de speranta i vortoi. Domage che mia opinie tio tutte ne utilas alla lernanto i por parcheri nova in vortoi. Maximume ili altigas la fluon de la conversazio por scribi la nazilingvan signifon de tiui terminoi sur caiero. Poste kiel mi scherze rimarchigas nur la caieroi cascitai en malhelai tirchestoi bones zios esperanton. Alternative, quien mi gvidas cluba in didactica in rencontigio in mi nomumas comisitan policiston, qui estasco estas mon puni tiuin qui parolas nazi lingue, tio estas krokodilas cae comisiitan vortariston, ciu laupete per compu fono donas la vortaran difinon de nova piv pri neconatai vortoi gravai por la compreno de la contexto. Pli spertai esperantistoi povas aldoni clarigoin, stricte esperante, preferinde per exemploi. Ciu case mi tiam disdonas rilatan presitan materialon por heim lernado. Rilati al compufonoi indas priatenti ilian pli novan mutazion. Char la tradizia tusce crano estas malgranda, granda, ci amplidis vastigias nova tipo de apparato surnomata angle fablet. Tiu ci vorto estas cofro vorto el fon cae tablet, esperante tabul computilo, por indici compufonoin cum pli granda cae comforta tus ecrano. Sed compreneble cae bedaurinde ne plu emposcigeblai. Ciu estos la esperanta cofro vorto por fablet? Ciu eble compufonego aula tro longa tabul compufono?